Tayo pong lahat ay tumayo at basahin ko po sa inyo ang ating another topic, core value ng church. We will study unity. Hindi ko alam kung ilang linggo matatapos. Umpisa natin sa linggong ito. Chapter 4, Ephesians chapter 4, from verse 1 up to 6. Sundan nyo na lang po ako ng inyong mga mata. I, therefore, the prisoner of the Lord, beseech you to walk worthy of the calling with which you were called, with all lowliness and gentleness, with long suffering, bearing with one another in love, in endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Verse 4 There is one body, one Spirit, just as you were called in one hope of your calling. One Lord, one faith, one baptism, one God, and Father of all, who is above all, and through all, and in you all. Tayo po'y manalangin. Lubos po, Panginoon, ang aming pasalamat sa inyo. Muli niyo kami binigyan ng privilege to read your book, the Bible, at mangusap po kayo sa aming Panginoon kung ano po ang dapat gawin namin as a church dito po sa Hope Baptist Church bilang yung mga anak at gabayan po kami ng yung Banal Espiritu, siya pong manguna sa aming pag-aaralan. At ang pangalan niyo lang, Panginoon, ang maitaas sa aming kalagitnaan. Salamat po. May banal na Biblia, may banal na kasulatan na mula sa inyo. At lahat na nakasulat dito ay totoo. Ito po'y salita po ninyo na dapat naming paniwalaan, ipamuhay at ibahagi sa iba. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Tayo po'y maaari na pong magsiupo. Napag-aralan po natin ang una po ay humility, the mind of the church. The mind of the church. Ito yung kaisipan ng church. Dapat ang lahat ay matutong magpakumbaba ang pinakadahilan po, ang ating Panginoon ay nagpakumbaba. Kahiya-hiya sa isang tunay na krisyano o sa isang krisyano na nagkiklaim na krisyano at mayabang. Pagkat ang Panginoon natin na si Jesus ay nagpakumbaba. He humbled Himself. Kaya nga yung ating verse doon eh, Let this mind be in you which was also in Christ Jesus. That's the mind of the church, humility. At pangalawa po ay purity. Ito po natapos natin. The life of the church. Nais ng magulang na makita niya ang kanyang mga anak ay mamuhay sa kalinisan, sa kabanalan. Ayaw niya yung kanyang mga anak na ma-involve sa masasamang bisyo, sa gawaing masama. Gayun din po ang ating dakilang Diyos, ang ating banal na Diyos. Nais niya ang kanyang mga anak mamuhay sa kabanalan, sa katwiran. Yan ang buhay ng isang church yan ang buhay ng mga Krisyano, purity. At ngayon po ay unity, the strength of the church. Isipin ninyo kung walang pagkakaisa, ano mangyayari? Division. Watak-watak. Away dito, away doon. Walang pagkakaisa. Isipin nyo ang pamilya pag walang pagkakaisa. Isipin nyo isang company na walang pagkakaisa. Isipin nyo isang organization na walang pagkakaisa. Isipin niyo siyang gawain na walang pagkakaisa. Ano po mangyayari? Siraan dito, siraan doon, kanya-kanya, watak-watak. Maganda po ba yon? Hindi. Hindi rin yan maganda sa harapan ng Diyos. Na makita niya ang kanyang mga churches, ang kanyang body, watak-watak. Pag pinag-usapan po natin ang unity, spiritual unity, tumutukoy yan sa body of Christ. At ang analogy na binigay ni Pablo dyan, yung body ninyo, katulad ng body ko, Isipin nyo kung watak-watak to, yung kalahating katawan, lumalakad doon, yung kalahating katawan, lumalakad doon. Ang tawag doon, zombie. Ang pangit yung monster, no? Naglalakad yung kalahating katawan sa kabila, yung kalahating katawan, naglalakad dito. Disunity yun. At hindi ganyan ang nais ng Diyos sa kanyang church. Hindi rin ganyan ang nais ni Pablo sa kanyang church. Kaya pag ganitong kaisipan ng mga ilang Kristiyano, they are destroying the body of Christ. Pag they are destroying the body of Christ, kung yun, yun ang kanilang plano to destroy the body of Christ, sila ba'y sa Diyos? I believe they are not. Pagkatrabaho ni Satan yon to steal, to kill, and to destroy. Kaya hindi trabaho ng Diyos yun. Ang trabaho ng Diyos, to unite us ang trabaho ng mga pastors to unite us. Pagkat yan ang ginawa ni Jesus Christ to unite the Gentiles and the Jews through cross, through at doon, doon po sa Calvary. When He died on Calvary to save us from our sins. Kaya pag binasa niyo yung chapter 3, doon ang ginawa ni Jesus Christ yung salvation, pag-isahin ang mga Hudyo at mga Gentiles. Nakakalungkot pagkat ngayon ay marami mga manggagawa ng Diyos. Ewan ko kung manggagawa ng Diyos yun. May mga samahan, may mga samaan. <laughs> Ano pagkakaiba yun? <laughs> Alas pareho lang ng, ng, ano, ng spelling, no? Samaan at samahan. May mga churches may samahan. May pagkakaisa, samahan. May mga churches may samaan. Saan gusto niyo doon? Samahan o sa May sama ng loob. Mahirap pang sumamba sa banal na Diyos. Kahit na dumalo ka every Sunday, useless yan. Kahit na maglingkod ka sa Panginoon, useless ang ginagawa mo. Sayang. Sayang. Na hindi ka nakikiisa. Gumagawa ka ng sariling sistema. Gumagawa ka ng sariling plano, sariling programa. Pero tandaan po natin, ang nais ng Panginoon, tayo po'y magkaisa. Saan dapat tayo magkaisa bilang Krisyano? Ibang pagkakaisa ng mundo. Sila'y nagkakaisa para siraan ang ating gobyerno. Iba naman nagkakaisa para samahan ang gobyerno. Di ba? Yan ang politika eh. Meron silang pagkakaisa. Pero ang pagkakaisa natin, spiritual unity based on the Word of God Base sa mga kasulatan ni Pablo, isa na nga dito yung Ephesians. Tatapusin natin yung unity, Ephesians chapter 5, pati yung kalahati ng Ephesians chapter 5. Then after nyon, chapter 5 ng kalahati ng chapter 5 up to chapter 6, integrity naman ang pag-usapan natin. Sabi ng isang quotation, sulat ni Matty T. J.T. Stepanek, maganda lang ang apelido, Stepanek. Hindi ko alam kung Christian to. Kung siya hindi krisyano, kahiyahiya tayo bilang krisyano. Pagkat siya naniniwala, unity, strength is strength when there is teamwork and collaboration or cooperation, wonderful things can be achieved. Di ba? Kung hindi siya krisyano, ito po'y sampal sa mga krisyano na hindi nagkakaisa. Kasi kung hindi siya krisyano, alam niya kung ano kahalaga ng unity. Unity is strength when there's teamwork and collaboration, wonderful things can be achieved. At ito naman sabi ng isa, ang problema sa unity, yung salitang me. Di ba? Me. Mine. Myself. Ang solusyon ng unity, ano? din mo yung M. We. We. Ito ay gawain ko. <laughs> Ako nagpaganda lang ganito gawain na ito. Ayun po ay <laughs> kayabangan po yun. Sumisira ng unity yun. Pero pag sinabi niya, dahil po tayo nagkakaisa, dahil po sa ating pagsasama-sama, sa tulong ng Panginoon, nagpapatuloy tayo at pinagpapala ng Panginoon ng kanyang gawain. Yun po'y unity. Yun po'y humility. At meron kang kasabihan sa Amerika, United we stand. Oh, you see? Divided we fall. Totoo po yan. United we stand, divided we fall. Ulitin ko po, ang pinag-usapan natin unity, hindi yung unity ng mundo, kundi yung unity sa body of Christ. Balikan po natin yung ating binasa. Saan tayo magkakaisa? Unang-una, united to walk worthy of the calling. Nais iparating ni Pablo sa mga kapatiran, dapat, kung meron kayong pagkakaisa, iisa ang inyong pamumuhay. Okay? Iisa ang inyong pamumuhay. Itong chapter 4 to chapter 6, natapos yung chapter 1 up to chapter 3, from doctrines to duties from principles to practices. Ayun ang nais ipakita ni Pablo sa church na ito. Tinuruan ko yun ng, ng doctrines from chapter 1 to chapter 3, salvation, election, forgiveness, grace, mercy of God. At tinuruan sila kung paano mamuhay bilang mga ligtas. Ngayon ay magkaisa kayo sa pamumuhay. At ang kausap niya dito ay therefore, a prisoner for the Lord, urge you to walk in a manner worthy of the calling to which you have been called. Alam niyo, mabigat ang sinabi ni Pablo sa verse 1 ng chapter 4. Inulit niya lang yan sa chapter 3, verse 1. A prisoner, I'm a prisoner of Jesus, of the Lord. Ibig sabihin, Bilang manampalataya, bilang manggagawa ng Diyos, hindi siya ligtas, hindi siya accept exempted sa trials, sa persecution, sa problems. Sinulat niya to nang siya'y nasa kulungan. Akala ng Rome, prisoner nila si Peter. Ang paniniwala ni Pablo, siya'y nakulong dahil siya'y prisoner ni Jesus Christ. Dahil sa kanyang panampalataya, sa pamumuhay kay Kristo, sa pangangaral tungkol kay Kristo, siya po'y nakulong. Okay lang. Rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Yun din po po'y kasama ni, kasamang aklat na sinulat sa kulungan. Prison epistles, Philippians, Ephesians, Philippians, Colossians, at Philemon. Okay, yan ay mga sinulat niya sa kulungan. Si John Bunyan, nakagawa siya ng napagandang aklat dahil siya ay nakulong. Minsan lumalabas yung talino ng tao pag nakukulong eh, no? Nakagawa ng mga aklat na maganda. Ano yung naisulat ni John Bunyan? Pilgrim of Progress. Alam niyo, yung po yung spiritual journey. Oh, Pilgrim of Progress. Ginawa lang natin may spiritual journey. At makikita niyo doon, yung iba doon ay yun din ang ating tinuturo sa spiritual journey. Yung journey ni John Bunyan. Uh, ah, ito pinapalala sa mga kapatiran. Ang buhay ng Krisyano ay hindi madali, hindi bed of roses. Kung ako nga manggagawa ng Panginoon, na, nasa kulungan. At ako'y nakulong dahil kay Kristo. Umasa rin kayo. Umasa rin kayo na may persecution. The world will hate you. The world will oppose you. The world will reject you. Because we are prisoners of Christ. Pero gayon pa man, magkaisa kayo. Alam niyo, nakikita yung pagkakaisa ng isang grupo pag may problema. Eh. Alam niyo, family, pag walang, lahat ay healthy, lahat ay walang sakit, lahat ay busy. Lahat ay kanya-kanyang cellphone, kanya-kanyang tablet, kanya-kanyang alis. Pero pag oras na nagkasakit yung isa, Naku, nagkakaisa na sila sa hospital. Anong gagawin? Paano na matulungan ang kailang mahal sa buhay? Napapansin niyo Minsan blessing ang sakit. Di ba? Pag hindi brown out, lahat ay nasa computer, nasa tablet, nasa TV. Pag brown out, nagkakaisa, nag-uusap-usap. Di ba? Nag-uusap-usap na sila. Pero pag walang problema, watak-watak. Kaya pinapaalala ni Pablo, ang problema, kahit anong mangyari sa atin, yan ang magiging susi para magkaisa tayo. Sa oras na ito, kailangan tayo magkaisa. Bilang Krisyano. Bilang Krisyano. At ang pagsubok ay isang susi para magkaisa tayo. Kaya sabi ni Pablo, urge you to walk in manner worthy of the calling. Ito po'y talagang urgent. Parang katulad ng, I beseech you. Therefore, therefore brethren, dito naman, I therefore, yung salitang therefore from chapter 1 to chapter 3, yung doctrines ngayon naman ay, a prisoner for the Lord, I urge you to walk. Sino kinakausap niya dito mga kapatid? Individual, no? Yung church, you, believers in Ephesus, you, to walk in a manner united We must be united to walk worthy of the calling. Ano yung sabihin ng walk? To live. Manner of life. Ito yung buhay mo. Bigyan ko kayo idea kung ano ibig sabihin ng worthy. Paano mamuhay ng worthy? Paano mamuhay ng worthy? Sabi dyan, no? Worthy as the idea of living to match one's position pag i-change para makita nila yung meaning. Gamitin ko yung meaning ni sa study Bible ni John MacArthur, worthy has the idea of living to match one's position in Christ. Believe what you believe. You are claiming you are Christians. Live it. Kung kiniklaim mo kay followers of Christ, follow Him. No matter what. Kung kiniklaim mo you are disciple of Christ, ipakita mo na ikay disipulo ni Kristo. Ano mang mangyari sa iyo, okay lang, nakangiti ka pa rin. Because you are a disciple of Christ, willing to die for your faith, willing to follow your master, willing to deny yourself because you are disciple of Christ. Has the idea of living too much one's position in Christ. The apostle urged his readers to be everything the Lord desires and empowers them to be. Kaya pagkakaisa, dapat lahat ay namumuhay para sa Panginoon. Pero kung kalahati sa atin, namumuhay sa Diablo, sa mundo, namumuhay kay Kristo, wala tayong pagkakaisa. Kaya nga sabi ni Elijah, kung ang Diyos na lumikha ng langit at lupa ay siya'y Diyos, sundin natin. Kung ang Diyos ay si Baal, sundin ninyo. Pero pagdating ng challenge yun, natalo si Baal. Walang nagawa. Nanalo yung Diyos ng langit. Ano ginawa sa mga prophets? They killed them. Saan tayo dapat magtayo sa mga kapatid sa pamumuhay? Anong worthy of the calling? Yung salitang calling niya, salvation. Ikay niligtas ng Panginoon. Niligtas sa kasalanan. Tandaan po natin ha. Ang kaligtasang ino-offer ng Panginoon, madalas kasi nasa isipan nila, escape from hell eh. Parang fire insurance eh. Yes, maganda yon nakatakas tayo sa impyerno, pero mas after ang Panginoon, niligtas tayo from, from sin. Na kung saan ay magkakaroon ka ng hatred to sins, to sin. Magkakaroon ng hatred sa kasalanan. Kaya kayo niligtas ng Panginoon, yan ang worthy of the calling. Magmamumuhay ka ng maayos. May pagbabago o transformation sa buhay mo. Sa verse 2 to 3, tingnan niyo po sa verse 2 to 3. Para maunawa natin yung tinatawag na united, we, to walk worthy of the calling. Tingnan niyo po. With all, what? Humility. Lowliness. With all humility. Ang tunay na ligtas ayon kay Pablo mamumuhay yan, may pagpapakumbabang loob. Hindi yan magiging mayabang. Kaya pag ang isang krisyano, nagkiklaim na krisyano, pero puno ng pride, puno ng kayabangan, sasabi ni Pablo, he is not a Christian. Pagka dito na ipakita ni Pablo, ngayon ligtas kayo. At si Kristo ay nagpakumbaba para sa inyo. Ngayon, ipamuhay ninyo yung theology ninyo. Ipamuhay ninyo natutunan ninyo. Tandaan po natin na kung theology natin, hindi nakikita sa buhay natin, useless na theology yan. Useless na paniniwala yan. Useless na panampalataya yan. Pero kung tayo naman ay namumuhay ng maayos, pero yung theology natin ay mali naman, useless din. Dapat yung theology natin, yun din ang practice natin, pamumuhay natin. At nakakalimutan ng mga Krisyano, isa sa mga theology na hindi na, na ituturo sa loob ng church at hindi rin kadalasan na ituturo sa Bible school, theology of humility. At ito yung una na dapat makita sa loob ng church. Humility. With all humility. Yan yung foundation ng church. Pagkat si Christ He humbled himself. Kaya yung humility, yan ang dapat mangibabaw. Yan ang tibay ng mga Krisyano. Useless, malabo magkaroon ng purity. Malabo magkaroon ng unity without humility. Yan ang foundation. Kaya kung may theology na dapat i-practice, ipama, ipangaral, theology of humility. Alam niyo, marami mga preachers ngayon yayabang. Salamat sa Panginoon. Alam ko, may kayabangan ako. Alam ko sarili ko, mayabang ako. Salamat kay Jesus. Salamat sa Banal Espiritu na patuloy niyang dinudurog yung pride sa buhay ko. Kaya nga lagi ko pinapangaral sa inyo eh, itabi nyo na, itapon nyo na yung reputation, reputation na tinatawag nyo sa buhay nyo. Diyan, diyan ka masisira. Wala na tayong reputasyon. When you receive Christ, When you committed your life to Christ, wala ka ng reputasyon. For to me, to live is Christ, and to die is gain. Ano man sabihin nila sa akin, ano man paninira gawin nila sa akin, okay lang, basta nasa, nasa tama tayo. I am crucified with Christ, nevertheless I live. Yet not I, but Christ. Kasi kung may reputation ka, pag siniraan ka, galit na galit ka eh. Ibigay mo na lang sa Panginoon. Vengeance is mine, said the Lord may stress ka lang, tataas lang ang BP mo. Alam niyo, sikreto ng para wala yung stress mo? Si Kuya Jay, may sikreto dyan. Eh. Umaga pa lang, umalis niya para magbike eh. <laughs> Umiiwas na sa, mamakita <laughs> niya yung mga ano yun, sumakit ng ulo niya. Umiiwas, yan, bike, biking. Humility. Then, ano mangyayari? Magkakaroon ka ng gentleness. Ano ibig sabihin ng gentleness? Self-control. Discipline mind. Yung self-control yan, more sa spiritual things. Pwede mo rin magamit sa yung physical life. Gentleness, meekness, self-control. Gusto mong guman gumante, pero pinapabigay mo na lang sa Diyos. Vengeance is mindset, the Lord. Gusto mong murahin din yung nagmura sa iyo, pero sabi ng Bible, bless them who curse you. Pray with them. Do good with them. Be not overcome by evil, e, but overcoming evil with good. Mahirap maging krisyano. Ewan kung bakit Nagtataka ako bakit akala lang napakadaling krisyano. Yung panampalatayang binigay sa atin ng Panginoon, grabe. Hindi siya yung panampalatayang pipitsugin. Yung low quality. Alam niyo, may mga panampalataya, low quality, substandard faith. Pero yung faith na binigay sa atin ay napakatas ng quality. Talagang magbabago yung buhay mo at yung may mga bagay na nais mong gawin, hindi mo nagagawin para sa Panginoon. Lalo na magkakaroon ka ng galit sa kasalanan at magkakaroon ka ng hatred din sa mga tao umaaway sa Panginoon. Hindi ka maging silent Manindigan ka sa katotohanan. With patience. Kita niyo. Ah. Bearing with one another in love. Iba-iba personality natin, di ba? Iba-iba rin yung pinanggalingan natin. May mga Ilocano, Ilonggo, may Chinese, Japanese. Mukha lang mukha. May Cebuano, may Luzon, Visayas, Mindanao, Iba-iba yung kultura niyan, iba-iba yung mga karakter niyan, iba-iba yung ugali niyan, iba ay lumalakas, tumatas yung boses pero hindi pa rin siya mayabang. Matas lang talaga boses niya, gay lang talaga pag nagpag-usap. Iba naman ay eh, galit na galit pero maamo pa rin. Di ba? May mga ganyan. Iba talagang masaya pa rin siya kahit na hindi makikita sa mukha. May mga ganyan personality. Pero sabi ni Pablo, para yung unity ay manatili sa atin with all humility and gentle, with patience. Para kanino? Bearing with one another in love. Kahit na hindi kayo magkaibang personality, mamahalin mo siya, kahit na minsan ay kahit na ibang grupo siya, Ilocano, ano man, mahal mo siya dahil Kristiyano siya, dahil siya sa Panginoon, dahil siya kapatid mo sa Panginoon. Kahit na minsan ay mabilis kang lumago, siya ay mabagal, mamahalin mo pa rin siya. Kahit na makulit siya o hindi, mamahalin mo pa rin siya. Pagtitisa mo siya. Sabi nga ni Pablo sa Thessalonica eh, be patient with all. Mahirap maging pastor. Salamat sa biyaya at awa ng Panginoon na natili pa rin ako. By His grace, mahirap eh. Pa- pakikisamahan mo. Daming tao, iba-iba. Pakikisamahan mo Lalo na yung mga malaking churches. Iba-iba kayo. Kaya kailangan mo ng gabay ng banal na spirito para maintindihan mo sila at maintindihan ka din nila. Kaya nga maraming pastors nagre-resign eh. Kasi hindi niya maintindihan yung personality ng kanyang mga members. At may mga members naman, pinapalis sila yung kailang pastor kasi hindi rin nila maintindihan yung personality ng kailang pastor. Pero hindi dapat. With patience, bearing with one another in love. Then sa verse 3, bakit natin to ginagawa? Ginagawa natin to para sa Panginoon. Ginagawa natin to para sa gawa ng Panginoon, hindi para sa atin. Huwag mong isipin yung sarili mo. Huwag kang maging selfie. Yan ang term na ngayon is eh. selfish o selfie. Hindi mo to ginagawa para sa iyo. Itabi mo yung, yung personality mo. Gamitin mo yung personality ng Panginoon, guided by the Holy Spirit. Anong, anong focus natin? Eager. What? To maintain. Bakit kailangan natin to walk worthy of the calling? To eager. Eager to maintain what? Ano nakalagay sa Bible? Eager to maintain. Sa verse 2 and 3 pa lang tayo. Paki, ano, yan muna. Para makita nila. Kaya pala wala sumasagot eh. <laughs> Ayan eager to maintain the unity. I see. In of the Spirit. Ayan po, eager to maintain. Dapat nilalagay yan sa, sa loob ng church eh. Eager to maintain the unity of the Spirit. Naawa ako sa mga churches nag-aaway, Ayaw magpatawad, ayaw humingi ng tawad. Sila po'y nagkakasala. We are commanded by God eager to maintain the unity of the Spirit. Kaya kung tatanungin natin ng Panginoon, ano gusto ng Panginoon sa church? Unity. Siyempre, yung humility, purity, unity. Bilang magulang, gusto niya yan sa inyong mga anak eh. Ano mararamdaman mo? Sa harapan mo, nag-aaway yung mga anak mo. Kumuha ka ng pamalo, paluin mo yung dalawa. Because they are destroying the unity of your family. Supalpal palpal na ano, pan, pan, ano parang tawag dun eh, parang sinampal sarapan eh. Sarapan mo nag-aaway. Parang walang respeto na sa magulang. Di ba? Kaya hindi ako magtataka ko yung ama kukuha ng pamalo at hambalusin yung dalawa nag-aaway. Kasi nakakasira ng apelyido nakakasira ng pamilya, sinisira niyo unity. Ganyan din po sa gawa ng Panginoon naway, ganyan ang kaisipan natin bago tayo mag-isip to destroy the church, to destroy our fellow believers. Isipin yung ating Panginoon kasama natin. He is with us. Nakakaya. Bago mo siraan ang iyong kapatid, isipin mo nakikinig siya. Isipin mo nakikita tayo ng Panginoon. At nais na mapakinggan ng ating Panginoon yung pagmamahalan. Kaya ngayon sunod yan, yung kapayapaan din, in the band of peace. Kung gusto ng kapayapaan, dapat may unity. Malabo makuha ang unity sa mundong ito. Iba-ibang religion, iba-iba yung mga leaders, iba-iba yung mga prinsipyo, iba-ibang condition, iba-iba yung paniniwala. Malabo sa mundo. Kaya pinag-usapan dito yung spiritual unity. unity. Ito yung unity in the body of Christ. Sino lamang ang pwede makagawa ng unity? Ang pwede lang makagawa ng unity at mapasama sa gawain ng unity yung mga anak ng Diyos. Pag hindi ka anak ng Diyos, hindi ka bahagi ng unity na pinag-uusapan natin. Unity of the Spirit. Napansin niyo yan? Dapat ay baptize ka ng Holy Spirit Kasama ka sa pamilya ng Panginoon. Nung tinanggap mo si Jesus Christ, you are baptized with the Holy Spirit at sinama ka sa pamilya ng Diyos. Katulad ng binasa natin kanina sa 1 Corinthians chapter 12 verse 13. All of us are baptized with the, with the Holy Spirit. Okay? In the band of peace. Ephesians chapter 1, 1 to 14, hindi natin babasahin yung buong, buong sinulat ni Pablo, pero tingnan niyo yung verse 6, verse 6, Ephesians chapter 1. Paano ko may humility? Paano ko may purity? Paano ko may unity inside the church, in our lives? Tingin sa verse 6. Bakit ka niligtas ng Panginoon? Bakit ka pinili ng Panginoon? Ha? Bakit ka binless ng Panginoon? Sabi, sabi ng verse 3. At sa verse 4, bakit ka pinili ng God the Father? Tingnan niyo sa verse 6. To the praise of the glory of His grace. Gusto ko pong paalala sa bawat isa, pinili ka ng Diyos, pinagpala ka ng God the Father to praise Him to glorify Him, not yourself, not even the church. Kaya pag ikay lumakad with humility, purity, in unity, you praise, we bless our God. We glorify Him. Hindi siya after sa kantahan. Okay? And after siya sa buhay natin, na pinapamuhay natin, yung ating natutunan. At pag kumanta ka at namumuhay ka ng tama, maganda yung kanta mo. Pero kung kumakanta ka at hindi nakikita sa buhay mo yung natutunan mo, sayang ang boses. Okay? Baka ma-misinterpret nyo, hindi, hindi kasama yung kantahan. Magandang kantahan, pero after siya sa buhay natin. Mamuhay tayo ng ayon sa Kanya. Napakasarap kumanta. Yan ang pagkakaiba ng unbeliever at believer. They can sing our songs, but they cannot apply. They cannot practice what we have learned from the Bible. Marami kumakanta ng Amazing Grace na hindi ligtas. Okay? Kayang kantay ng mga artista yan, ng mga seniors, yung Amazing Grace. Pero deep inside sa buhay nila, wala silang Kristo, wala silang Panginoon, wala silang Holy Spirit, wala silang alam sa Biblia. E na nakakalungkot. Tingnan sa verse 12. Pagkatapos na iligtas ng Panginoon, ng kanyang banal na dugo, tayo nakasama sa kanyang pamilya, adopted in the beloved, at binigyan tayo ng karian. Sa verse 12, ano sabi diyan? Anong dahilan? Bakit tayo niligtas ng Panginoon? Bakit tayo ni-redeem ni Jesus Christ? That we who first trusted in Christ should be to the praise of His glory. Ganyan pa rin po. Kaya ka niligtas to praise Jesus, to praise Him. Ito po'y Trinity, God the Father, God the Son, ngayon naman God the Holy Spirit, verse 13 to 14. Sabi niya, no, In him you also trusted after, after you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise, who is the guarantee of our inheritance until the, the redemption of the purchased possession, to the praise of His glory. Bakit katinira ng Banal Espiritu? We are the temple of the Holy Spirit, to the praise of His glory. You are not your own are not your own. We are bought with the price, the blood of Jesus Christ. Alam niyo bakit walang humility, purity, unity inside the church? Pagkat may mga taong namumuhay sa kanilang sarili. Namumuhay pa sila sa kanilang sarili, hindi para sa Panginoon. They are not followers of Christ. They are followers of themselves. Pero kung lahat ay followers of Christ, posible yung salitang unity in our church. Pero kung walang unity sa loob ng church, hindi natin nabibigyan ng kapurihan ang ating Panginoon. Kaya nga sabi ni Pablo, kailangan maging united tayo, united to walk worthy of the calling. Tingnan niyo po sa Ephesians chapter 2, 8 to 10. United to walk worthy of the calling. Yung salitang calling doon, salvation. Ito problema ng mga ilang Christians. Ito naging problema ko rin noon. Nakapik sa mind ko, okay lang, lisensyado magkasala, okay lang, hindi lumago, okay lang, kasi I am saved, always saved. Yan ang prinsipyong delikado eh. Tama siya pag ikay tuloy na krisyano at may pagbabago sa buhay mo. Ephesians chapter 2, 8 to 10. Nakita niyo po? Familiar tayo sa verse 8 to 9. Pero alam niyo ba, may verse 10? Hindi lang verse 10, may chapter 1, may chapter 2, may chapter 3, may chapter 4, may chapter 6. Kailangan basahin yung buong aklat ng Ephesians para maunawa mo ibig sabihin ng salvation. True salvation with transformation. Tingnan niyo sa chapter 2, verse 8. Alam niyo, ito yung paniniwala ng iba. Minsan paniniwala din ng grupo natin pero iba yung paniniwala ni Pablo. Mas paniniwalaan ko yung paniniwala ni Pablo. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God. Totoo po yan. Totoo po yan. Ikaw ay naligtas sa biyaya lamang sa magitan ng panampalataya kay Jesus. Yung object ng faith natin si Christ. At yung panampalataya mo, it is a gift of God. Even your salvation, even our salvation, it is a gift of God not of yourselves. Verse 9, not of works, lest any man should boast. Talagang biyaya lang sa magitan ng panampalatayang ating kaligtasan. Pero hindi ibig sabihin yan, walang makikita sa iyong pagbabago. Pag ikay tunay na ligtas, may pagbabago mangyayari sa buhay mo. Babaguhin ka ng banal na spirito because you have the Holy Spirit of God. Pero kung walang pagbabago sa buhay mo, you don't have the Holy Spirit in your life. Finish sa verse 10. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for what? For. We are not saved by doing good works, but we are saved for. Unto what? Good works. For good works, which God prepared beforehand that we should walk in. Ayun tinatawag na to walk worthy of the calling for good works. Yan ang pagkakaisa natin mga kapatid. Kung lahat tayo namumuhay para sa Panginoon, may pagkakaisa tayo. Kung tayo namumuhay with humility, gentleness, alipay isang binanggit, patience, pag yan ay nakita sa buhay natin, Meron tayong pagkakaisa. Yan eh, ang sabi ni Pablo. Yan eh, ang sabi ni Pablo. Hindi ko alam kung may pagkakaisa yung church in Ephesus. Yung 1 Corinthians na binasa natin sa, sa Corinth, wala silang pagkakaisa doon. Division. Matatalinong tao, malaking church, mega church, pero wala silang pagkakaisa. Wala silang pagkakaisa. Paliwanag natin ibig sabihin ng unity in the Spirit. Verse 3 the Spirit bestowed oneness of all true believers. Dapat yung tandaan po yan. The Holy the Spirit bestowed oneness of all true believers has created the bond of peace. Kaya kung meron kang Holy Spirit, may humility, may gentleness, may patience, may peace. We are peacemakers, sabi nga ng Bible. We are not troublemakers. Pag ang buhay mo to make troubles, inside the church, you are not a Christian. A true believer is a peacemaker for unity. Nakuha niyo mga kapatid? Kaya pag pinag-aralan mong Biblia, maliwanag ang sinasabi ni Pablo. The spiritual cord, sabi niya, yung unity of the Spirit bestowed oneness of all true believers has created the bond of peace, the spiritual cord that surrounds and binds God's holy people together. This bond is what? Love. Kaya yun ang, yun ang ating talata kanina, no? Bearing with one another in love. Kaya malabo eh. Malabong walang pagkakaisa ang mga Krisyano. Bakit may mga Krisyano hindi nagkakaisa? Depende yan sa nagtuturo at sa pamumuhay na nagtuturo. Nakakalungkot, hindi na nila pinapangaral yung salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, after sa unity. Gustong gusto niya unity. Huwag natin sirain yung ginawa ng Panginoon. Pero maraming churches ngayon sinisira nila yung pagkakaisa. Pinag-usapan natin unity, ha? Ah. hindi yung, yung iba-ibang grupo, eh, Roman Catholic, Muslim, o ibang, ibang grupo na mali katuruan, tapos mga Kristiyano, magkaisa tayo. Hindi ganyan. Ang pag, pagkakaisa natin, we have the Holy Spirit. At yung Holy Spirit yan, tutu- tuturuan tayo ng humility, gentleness, patience, love. Yan yan. Pangalawa po. Pangalawa, united to stand for our conviction. Malabo tayo magkaisa kung ibang paniniwala mo, iba paniniwala ko. Dapat yung paniniwala natin, paniniwala ni Pablo, at yung paniniwala ni Pablo, paniniwala ng Diyos. Okay? Subukan nyo magturo sa school. Meron kayong ginagamit na textbook. Tapos yung estudyante nyo, ibang textbook ang tinuturo at kini-question yung textbook mo. <laughs> Mapapalabang ka nyo. Magiging challenge sa'yo mag-aral ka, pero pag, pag Saan mo nakuha yung textbook niya? Dapat pareho tayo. <laughs> Kaya ngayon school, meron sila sariling textbooks eh, para magkaisa sila ng paniwala at, at yung pagtuturo nila pareho. Di ba? Ang mga Krisyano din, sinabi ni Pablo, magkaisa tayo. Sa ating conviction, sa ating paniniwala, in our beliefs. Ano dito? There is one body. Dito lahat binanggit one, one, one. Ibig sabihin talagang united. Unity. Napaganda. Hindi lang sa pamumuhay, pati sa paniwa. One body. Ibig sabihin ng one body dyan, ito yung body of Christ, yung church. Universal church. Okay? Ito local church to eh. Pero may mga kapatiran tayo, wala dito, sa ibang church, sa ibang Christian church, okay? Ma maaaring iba sa Presbyterian, nasa Evangelicals, nasa Christian churches. Maaaring iba na sa, di ko alam kung sa iba pang church, maaaring sa ilang, ilang sa Methodist. Eh, ano ibig sabihin dito, one body? Basta merong Holy Spirit. Basta lahat ng nagkiklaim na Kristiyano, meron siyang Holy Spirit, controlled by the Holy Spirit, at yung pamumuhay niya ay katulad ng katuruan ng Biblia, kasama tayo dun sa one body. Meron tayong, yung binabanggit ni Pablo, For by grace are you saved through faith. Yung object ng panampalataya mo si Kristo, meron tayong pagkakaisa, one body. At yung tinatawag yung church, ang term namin dyan ay universal church. Sa langit po, hindi pinag uusapan kung Baptist ka o Presbyterian ka o Evangelical ka o Methodist ka. Ang pinag uusapan doon, are you saved? Si Jesus Christ ba yung Lord and Savior ng buhay mo? Yun ang pinag uusapan doon. Kung anak ka ng Diyos. Okay, lahat ng Baptist pasok. Hindi ganyan. Posible ba dito po sa Baptist Church, mayroong unbeliever? Yes. Posible, maraming katabi ninyo. Maaaring kayo. <laughs> Naman hindi. Pero kung ikay naniniwala sa paniniwala ni Pablo, safe ka. Pero kung yung paniniwala ni Pablo ay iba sa paniniwala mo, delikado. Delikado. There's one body. Naniniwala tayo niyan. One spirit, yung Holy Spirit. Pastor, bakit iba-iba tayo? Ibang, ibang grupo yung Holy Spirit na tumatalon, lumulundag, gumugulong, nagwawala, mayroong speaking tongues. Ewan ko kung klas, anong klaseng, anong spirit yun? Isa lang spirit eh. At yung spirit na ito with humility, with gentleness, with love, with patience. Pero yung, pag yung, yung church na inatin mo, gumugulong, nagtatakbuhan, nagwawala, Ibang klaseng Holy Spirit, hindi yun from God. Hindi yun ang tinutukoy ng one Spirit. Yung one Spirit na tinutukoy ng Bible na ito ay nagtuturo ng tama at ang pinupuri si Kristo, si Jesus Christ. Huwag, mo, huwag kang bumilib doon. Wow, galing nila, oh, naglulundagan. Wow, galing. Oh, pag, pag nagayon yung pastor, babaksak din sila lahat. Oh. Slaying of the Spirit. Pag gina, gumagawin pa sa parang may latigo eh. Pag ginanyan niya sa audience, oh, gagayin niya, oh, Balo na yun. Hindi spirit ng Panginoon yun. Yun ay bad spirit na yun. Unholy spirit yun. Meron tinatawag din silang holy laughter. Pag ikay filled ng Holy Spirit, tawa ka ng tawa. Wala kang ginawa kundi magtawanan. Pag nakita mo yung katabi mo, tatawanan mo. Pag nakita mo sa likod mo, tatawanan mo. Hindi po yan ang tinutukoy na one spirit dito. Yung spirit yung Holy Spirit from God. Ito yung spirit yung third person ng Trinity, the Holy Spirit. Just as you were called to one hope, ito yung eternal life. Lahat ng miyembro ng one body na merong one spirit, meron silang one hope, meron silang eternal life. Sigurado po yun. Yun ang pangako ng Panginoon. That belongs to your call. You see? Kasama yun sa ano eh sa salvation mo, nung tinawag ka eh, nung ikay naligtas, napasama ka sa one body, yung universal church sa langit, meron kang spirit, the Holy Spirit, the third person, meron kang one hope, meron kang eternal life. Yun ang kagandahan pag ikay naligtas, naging tunay na krisyano. At sa verse 5, one Lord, si Jesus Christ, the sovereign Lord. Siya yung ating Savior, siya yung ating Master. He died for us. Siya yung pinako sa krus at sumigaw na, It is finished! At balang araw siya ibabalik sa atin. Binanggit dito, Lord. Ibig sabihin, tungkulin ng mga anak ng Diyos to submit to the Lordship of Christ. One Lord. He is our Master. We are not the masters of this church or the head of the church, not the members, not the pastors, but Christ is the head of the church. One Lord. One master. Kaya tungkulin ng individual Christian to submit to His Lordship. He's our master. One faith. Ano yung faith dito? Hindi ito tumutukoy sa yung faith na nagligtas sa atin. Ito yung faith, yung paniniwala natin sa Bible. Ito sinisigaw ni Jude na contend for the faith. Fight for the faith. Ito yung paniniwala natin sa Bible. Ay yung faith na tinutukoy yan, the body of truth. Okay? Kaya importante, individual sa atin may Bible. Printed man yan o digital Bible yan. At least, at least meron kang isa na binabasa araw-araw. Pinag-aaralan araw-araw. Kung hindi naman umating ka ng discipleship, involve mo sarili mo. Alam mo isang tunay na krisyano, i-involve niya sarili niya sa discipleship. Hindi yan option ng church, yan ay obligation ng bawat isa. Hindi yan option. Make disciples. Yan ay command. Imperative yan. Hindi yan, hindi yan option. Yan ay obligation ng bawat isa. Ma-involve sa discipleship. Kaya yung mga nahinto, ituloy niyo po. Napaganda. Iba sa, nasa journey 4 na kami, matatapos na eh. Iba sa journey 2 eh. Hanggang ngayon, journey 2 eh. Hanggang ngayon, journey 2. <laughs> I-challenge yung sarili nyo. I-challenge yung commitment ninyo. I-challenge nyo yung relationship nyo sa Panginoon. Panginoon, gusto kong tapusin to. Kaya mo naman eh. Ayaw mo lang ibigay yung time mo. Ayaw mo lang baguhin yung schedule mo. Fix na eh. Kung si Jesus Christ yung Lord ng buhay mo, papabago mo yung schedule mo. Ipapabago mo yung plano mo. Because He is the Lord. One Lord. Yan ang ibig sabihin dyan one faith, one baptism. Yung baptism niya, hindi ano, yung baptism of the Spirit, ha, ah, hindi. Nabanggit na dyan sa one body, one spirit. Automatic na yon, implied na yon. Lahat na nabaptis ng Holy Spirit, kasama na tayo sa one body. Yung baptism dyan, yung water baptism. Alam niyo, itong challenge ko sa Sa May, sa, sa second week, kinausap ko na si Joshua. Ewan ko si Estron, ay may involved na rin. Magbabaptize tayo, natapos na yung journey 1. Kung kayo pinakatapos na ng journey 1, o kung kayo matagal ng krisyano, at di pa kayo nababaptize, bakit masabihin to, you are disobeying, you are disobeying the command of the Lord. Pagkat sabi doon, make disciples, baptize them. Kaya kung kiniklaim mo kay disciple at hindi ka baptized, you are not. Ang tunay na disciple ng Panginoon, magpapabaptize siya kasi disciple siya ng Panginoon. Lalo kung ikaw maging member ng Hope Baptist Church, ang ibig sabihin ng bab, bab, baptist, baptize. Huwag mo sabihin baptist ka kung hindi ka baptize. Irony yun. Irony. I'm a baptist. Baptized ka ba? Hindi. Ay, hindi ka baptist. I'm a baptist. Baptized ka ba? Yes. O, baptist ka. Baptized ka. One baptism, one God and Father of all, who is over all and through all, all in all. Nakita niyo yung Trinity? Ito yung paniniwala ni Pablo. Naniwala ba si Pablo sa Trinity? Bakit yung iba hindi? Bakit may oneness? Bakit hindi sila naniniwala sa Trinity? Maraming grupo niyan. Muslim, hindi naniniwala sa Trinity. INC, hindi naniniwala sa Trinity. Ang oneness, hindi naniniwala sa Trinity. Tinan niyo po, sa verse 4, one Spirit, the Holy Spirit. Sa verse 5, one Lord, si Jesus Christ. Then sa verse 6, one Father, one God, and Father. No? Trinity, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. At dun sa chapter 1, tayo niligtas ng Ama through election. Di ba? Sa verse 7, through redemption. Verse 13 to 14, through regeneration. Yun ay trabaho ng Holy Spirit. May Trinity mga kapatid. We believe in one God in three persons. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Itutuloy natin to next Sunday. Next Sunday. Pag-pray niyo po ako. Pag-pray niyo po ako. Na-enjoy ko pag-aaral salita ng Panginoon. At marami akong natutunan. Kaya minsan, mahirap puminto eh. Mahirap puminto eh. Salamat sa Panginoon sa desire na binibigay sa atin sa araw-araw at nagpapaalala lagi sa atin na upuan yung Bible at mag-aral. Bakit? Pagkat may mga kapatiran ka, gutom, uhaw sa salita ng Diyos. Kayo po yun kung bakit kami nag-aaral ng salita ng Panginoon. Naway, matapos na din to. Unity. Naway na dagdagan yung ating kalaman at naway tulungan tayo ng Banal Espiritu. Ipamuhay natin especially yung verse 2 to 3, with all humility, gentleness, with patience, bearing with one another in love, eager to maintain the unity of the Spirit in the band of peace. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, dakilang Ma, marami pong salamat sa iyong salita. Salamat, Panginoon, sa Banal Espiritu na siyang tumutulong sa amin para mapanatili namin ang pagkakaisa namin bilang iyong mga anak. Huwag namin kalimutan yung katuruan ni Pablo. Mamuhay kami with all humility, gentleness, with patience, eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. Naway bilang church, bilang one body of Christ, ay ito po'y makita sa aming church at sa aming buhay. At kailang Panginoon ang patuloy, patuloy na mabigyan ng kalwalatian. Ito pong ang dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.